Esiet sveicināti šajā pēcpusdienā, lai Dievs sveitī jūs un vēl atlikušo dienas daļu. Skan rēdījums ielūdz Gregors skola pie mikrofona skolas direktors mācītājs Artas Druvietis. Kā parasti, iesākot mūsu raidījumu par to, kas jauns skolā, par notikumiem, uz kuriem jūs esat arī ielūgt un aicināti, droši varat piedalīties. Katru trešdienu, pulksten 19. skolas kamīnzālē notiek alfa kurss. Katru ceturtdienu, pulksten 19. Saldas svētā Jāņa draudzē notiek skolas dievkalpojums, kurā piedalās studenti. Visi ir mīri aicināti. Skolas īpašais viesis arī šoreiz būs Leoba arhibīskaps Jānis Vanaks, kurš lasīs lekciju mācībā par baznīcu, jeb eklezioloģiju. Lekcijas notiks otrdien, 27. novembrī no 15. līdz 17. un visbeidzot par rekolekcijām, kas notiks decembrī. To tēma svētapšana. Rekolekcija sākums piekdien, 7. decembrī, 2019. un noslēgums sestdien, 8. decembrī, 2020. Dalības maksa 5 lati. Līdzi jāņem bībele un guļamais. Pieteikšanās pa tālruni 6 38 22 4 0 3. Tie, kuri pieteiksies pirmie, tiem būs iespēja gulēt gultās. Tie, kuri pieteiksies pēc tam, uz matračiem. Visu informāciju gan par rekolekcijām, gan iepriekš minētajām aktualitātēm jūs varat uzzināt mūsu mājaslapā www.gregors.lv Es biju īstenībai tik tuvu, ka no tās gandrīz neatšķīros. Tur bija viss, kā bija. Tikai vēl miers, kā krustās istos, kā vīros tikai vēl mieras kā krustās istos karavīros. Arī tu man iznāci pretīm, un visa pasaule čokurā rāvās. Es neatceros neko un visu. Bet mīlestība uz dzīvību un nāvi kāvās. Bet mīlestība uz dzīvību un nāvi kāvās. Anģeli meta jocīgus lokus, tiem irdzēja zaļā kā lielās spāris, vulkāniem sastinga lava uz lūpām. Štruns par pasauli gan tā pāries, štruns par pasauli gan tā pāries. Es dzīvoju dzemdētājas klēpī, tik mokoši ar jums visiem saistīts, ka vienmēr, kad nāk vecie laiki, ir pretīgi reizē un skaisti. Ir pretīgi reizē un skaisti. Es dziedu sev iekodies lūpā, reibis no asinīm salām, akmeņi lido tik tuvu manu noslēpumu dievišķajām grāvām. Manu noslēpumu dievišķajām grāvām ir sirds mana krustcelis vienmēr, un vienmēr es ceļos, lai kristu, lai nepiesauktu vairs sevi. Bet Kristu, Kristu, Kristu mīlēt Kristu, Kristu, Kristu. Es biju īstenībai tik tuvu, ka no tās gandrīz neatšķīros. Tur bija viss, kā bija. Tikai vēl miers, kā krustās istos, karavīros. Tikai vēl miers, kā krustās istos, karavīros. Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kura dēļ esmu važās. Un lai es to varētu darīt zinām, kā man tas pienākas. Izturieties gudri pret tiem, kas nepiedar pie draudzes. Izmantojiet šo laiku. Jūsu runa, lai ar vien ir tīkam ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Tādus vārdus mēs varam lasīt Pāvila vēstulē kolosiešiem 4. nodaļā. Mēs redzam, ka Pāvils mūs aicina lūgt ne tikai par to, kas mums varbūt pašiem būtu vajadzīgs, bet lai mēs īpaši lūdzam par visu to, kur Kristus vēsts, kas mūs pašus ir glābusi, tiek nesta tālāk. Lai Dievs atver durvis, lai Dievs svētī, ka ir dzirdīgas ausis, lai sekmējas tas darbs, Kā rezultātā tie, kas ir ārpus draudzes, viņi spēja atrast dzīvo Dievu, vai pareizāk sakot, tikt viņa atrasti un nesti mājās. Manuprāt, šī ir viena ļoti spilgta rakstu vieta, kurā mēs varam redzēt, Pāvils aicina strādāt attiecībā uz tiem, kas ir ārpus draudzes, izturieties gudri pret viņiem. Un, protams, ne jau gudri ar viltu, tieši otrādi - gudri ar Dieva gudrību, kas ir gudrība bez viltības bez ļauniem nodomiem. Esiet gudri pret tiem, kas ir ārpusē, lai varētu viņu dzīves atvest pie Kristus, lai varētu ļaut viņu dzīvēm tikt atvērtām Dieva vārdiem, lai varētu ļaut Dieva vārdiem šīs dzīves mainīt. Tā ka beigās viņi var ar pateicību atskatīties uz to, kas ir noticis, un teikt, lai slavēts Dievs par to, kā Viņš man ir glābis. Šajā vietā mēs redzam nepieciešamību, un es domāju, es pat varētu teikt pavēli strādāt ne tikai iekšpusē, draudzē, ne tikai pie tiem, kas jau tic, bet pavēli strādāt arī attiecībā pret tiem, kas ir ārpusē, kas nav draudzē, kas nepieder pie draudzes, kas iespējams nepazīst Dievu, kas iespējams varbūt nenojauš, ka tiešām Dievs ir arī par viņu grēkiem maksājis pie krusta, kas varbūt pat nenojauš, ka viņiem vispār ir kaut kāda grēka un kādas problēmas, kas nenojauš varbūt Dieva tiesas nākšanu. Šeit mums ir pavēle, kas liek mums doties uz ārpusi un strādāt ar viņiem kalpot priekš viņiem, viņu labā, izturēties gudri pret viņiem, lai varētu viņus mantot, lai varētu viņus atvest pie tā kunga. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Un šajā vietā mēs nonākam pie jautājuma par sabiedriskajām attiecībām. Tas varbūt ir tāds mazliet tehniskāks termins. Varbūt vairāk šeit mēs runājam par metodēm, principiem, kādā veidā mēs varam komunicēt ar apkārt esošo sabiedrību. Taču katrā brīdī, kad mums ir svarīgi kādu cilvēku aizsniegt, arī metodas ir būtisks. Ka mēs tās varam lietot Dievu godam un šim cilvēkam, pie kura mēs nākam, par svētību, par labumu, par ieguvumu. Tāpēc arī mūsu šī raidījuma temats - sabiedriskās attiecības. Vai tavuprāt, baznīcai būtu jāveido dialogs ar sabiedrību? To vajadzētu vispār veidot ar sabiedrību. Ja ir kādas būtiskas lietas, to vajadzētu arī izstāstīt pārējiem, lai arī zina par baznīcas kārtību un kas tā tāda vispār baznīca ir. Manuprāt, jā, jo iesaprotam, ja kas ir dialogs un kas ir sabiedrība. Ārpus baznīcas arī ir sabiedrība, arī baznīcā ir sabiedrība. Savstarpējs dialogs jābūt gan tai, kas ir ārpus baznīcas, gan baznīcā esošajai. Vairāk informēt sabiedrību par norisēm baznīcā, kas notiek, ko cilvēki dara. Nu, bērnu apmācības, veidienas skolas, tāpat kultūras dažādas lietas, aktualitātes. Es domāju, ka jā, lai sabiedrība zinātu, kas notiek baznīcā, vairāk varbūt tādā jomā, lai sabiedrība būtu informēta par to, kas ir baznīca un kas viņā notiek, un lai varētu būt cilvēki ar to iepazīstināti. Jā, baznīca ir jāveido dialogs ar sabiedrību. Ja viņa neveidos dialogu ar sabiedrību, tad viņa ir tāds uh, noslēgts teiksim, veidojums, kas uz ārpus nevar nekā ietekmēt cilvēkus. Cilvēki nevar dievu atrast, ja neviens uz ārpusi nestrādā. Es domāju, ka noteikti jā, jo pirmkārt jau Jēzus pavēli ir ejiet un sludiniet, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Un otrkārt ir arī sabiedrībā cilvēki, kur tomēr arī neko nezina. Nezina, kas ir Jēzus, nezina, kas ir baznīca, kas ir glābšana. Dialogu ar sabiedrību vajadzētu veidot, bet ņemot vērā aspektu, ka mēs veidojam dialogu ar visiem labas gribas cilvēkiem. Katru līdzcilvēku ir jāveido dialogs ne tikai ar sabiedrību. Jo sabiedrība jau sastāv no cilvēkiem, un mēs vadām Dievu vārdu pa visu tautu, pa visu zemi, pa visu pasauli. Jo Dievs ir mūsu spēks, mūsu patvērums, mūsu pilsēta. Baznīcai noteikti ir jārunā ar sabiedrību gan par pašu svarīgāko, par Jēzu Kristu, gan arī jārāda savu nostāju par to, kā jādzīvo, lai cilvēki, kuriem nav galīgi apslāpēta sirdsapziņa, kad viņi pasaules spiediena dēļ eh, nesaprot, ko darīt un kā dzīvot. Lai viņi redzētu, ka ir arī cilvēki, kas dzīvo savādāk, ka var dzīvot savādāk, ne tikai tā, kā šajā laikā ar vien lielākās neiedzībās dzīvo pasaule. Šeit mēs varējām dzirdēt dažus viedokļus par šo tematu, un es domāju, kristīgajā baznīcā, ja mēs palūkotos vēl tālāk, šāds viedokļus mēs varētu bez sava gala daudz un dažādas dzirdēt. Love. lai kaut cik vairāk ielūkotos šajā tematikā mazliet dziļāk, mēs esam aicinājuši uz sarunu Liepājas diecējas bīskapu Pāvilu Brūveru, kurš ir arī savu laiku vadījis sabiedrisko attiecību komisiju Latvijas Luterāņu baznīcā, un kurš tik tikko kā ir beidzis lasīt lekciju kursu Gregors skolā sabiedriskās attiecības misionāriem. Kas ir sabiedriskās attiecības baznīcai un kādēļ baznīcai tās ir vajadzīgas? Baznīcai sabiedriskās attiecības ir pēc būtības baznīcas misija. Tas ir veids, kā baznīca aizsniedz ļaudis ārpus baznīcas. Citādi jau, ja baznīca nenodarbojas ar sabiedrisko attiecību lietām, tad tā vēsts paliek tikai baznīcas sienās. Tie, kas ir ienākuši baznīcā, kas klausās sprediķi, tie dzird šo vēsti. Bet tie, kas līdz baznīcai neatnāk un neienāk, viņi pat nezina, ka viņi tur ko labu varētu sastapt, ka viņi tur varētu atrast piepildījumu tām savām slāpēm, kas visu laiku moc viņu dvēseli. Tad pie šiem cilvēkiem ir mums jāiziet ārā. Mums ir viņiem šis vārds jāiznes viņiem saprotamā veidā, ārpus baznīcas. Tā ir tā vajadzība, tā ir tā nepieciešamība sludināt evaņģēlīju vēsti visai radībai, visās vietās. Un kā Lutriskajā baznīcā šīs sabiedriskās attiecības tiek veidotas? Sabiedriskās attiecības būtībā jau ir viss, ko baznīca dara, lai viņi būtu redzami uz ārpus. Kaut vai eh, paši dievnami ir arī jau veido savas sabiedriskās attiecības. Dievnams stāv ar krustu galā, un cilvēki varētu jautāt, kas tas tāds ir. Tas ir krusts, tā ir mūsu pestīšanas zīme, pie kuras mūsu pestītājs ir miris, un viņš ir augšām cēlies un mūs glābi caur savu krusta nāvi. Tā ir arī jau sabiedriskās attiecības, bet tā struktūrēti mēs sākām veidot sabiedriskās attiecības kopš 2004. gada, kad sinode apstiprināja šādu nozari, un eh, arī mani ievēlēja par šo sabiedrisko attiecību komisijas vadītāju. Un tad kopš tā laika es esmu sācis tā struktūrēti domāt par to, lai dažādi lauki tiktu nosekti. Tas galvenais sabiedrisko attiecību lauks ir informācijas apmaiņa, informācijas aprite. Un šajā laukā mēs esam izšķīruši tādus trīs galvenos lokus - iekšējo, vidējo un ārējo. Un pie iekšējā mēs joprojām strādājam. Tas ir tāds, lai baznīca iekšienē būtu zinām visi lēmumi, visas svarīgās problēmas, kas ir izcināmas, lai nebūtu neviens mūsu baznīcas vadības pārstāvis, kāds, kādas nozares vadītājs vai kāds mācītājs, kas nezinātu visas būtiskākās problēmas, būtiskākos jautājumus, kas šī brīdī ir baznīcā risināmi. Tad ir tas otrais lokus, lai mūsu draugi locekļi, visi mūsu ļaudis, kas nāk uz dievnamiem, lai viņiem visiem būtu pieejama vienota informācija par citām draudzēm, par notikumiem citās vietās, citās diecēzēs, par jaunākiem lēmumiem arī baznīcas vadībā. Tā ir mūsu avīzes svētdienas rīts. Svētdienas rīts ir ļoti laba avīze. Viņi ir pēdējo trīs gadu laikā nepārtraukti uzlabojusies, un tas pēdējais kliedziens nu, ir tas, ka viņi ir arī krāsaini. Tur ir krāsainas bildes. Nu, es tā e, šobrīd domāju, ka neko labāku vairs nevar uztaisīt, kā līdz šim ir. Nu, gan jau arī mūsu galvenā redaktora atradīs vēl kādus uzlabojumus, bet šobrīd viņi tiešām ir ļoti laba avīze. Tikai tā vienīgā problēma ir tā, ka ar to izplatīšanu e, šobrīd vēl tā īsti labi neveicās, jo mūsu baznīcā gājēji ir no visiem 600 tūkstošu cilvēkiem, kas ir uzskata par luterāņiem, ir aptuveni 40 tūkstoši. Un, manuprāt, tā vajadzētu, kad apmēram tie 40 tūkstoši lasīja šo avīzi. Šobrīd mums avīze katru nedēļu iznāk 3000 metienā. Tā kā tur vēl ir ļoti daudz jāstrādā, un es tā domāju, ka tuvāko gadu laikā vajadzētu mums sasniegt 10 tūkstoši cilvēku lasītājus. Un to mēs tā gribētu panākt ar to, ka, ja tie ļaudis nenāk pēc tās avīzes, tad mēs viņu pienesīsim ļaudīm klāt mēs viņu pienesīsim katrā dievnamā. Lai katrā dievnamā, katru svētdienas rītu būtu jaunākais numurs, svētdienas rīts, un tur būs blakus arī maza kasīte, kurā katrs var iemest naudu un paņemt šo avīzi. Un, ja nu tā ir, kad nu, tās naudas nemaz nav, tad var izlasīt un nolikt apakaļ. Un tas um, ārējais, trešais lokus nu ir tas, kas attiecās uz baznīcas pasaules attiecībām, kā mēs savu vēstu gribam nest pasaulē. Tur mums ir vairākas domas. Mēs tā esam domājuši par kādu īpašu tādu izdevumu vai žurnāla veidošanu, bet pie tā vēl ir ļoti daudz jāstrādā. Bet nu, šobrīd mēs um, šo ārējo informāciju mēģinām izplatīt caur mūsu mājaslapu, kas ir domāju, ļoti ievērojams un mums ir ļoti daudz apmeklētāju dienā. Tā kā tas ir tas viens ļoti labs mūsu informācijas izplatīšanas instruments, un arī caur citām avīzēm, caur radio arī kādreiz televīzijas intervijās, bet nu, tur tā problēma ir tā, ka mums viņi nav tik bieži un tik labi pieejami, kā mēs to gribētu. Bet pie tā mēs vēl strādājam, lai mēs varbūt izveidot arī kādu paši savu tādu radio raidījumu, pat televīziju arī esam domājuši, bet tas viss vēl ir nākotne. Es šobrīd vairs sabiedrisko attiecību komisiju nevadu, man šobrīd ir citi pienākumi, bet es joprojām šai komisijā esmu un es arī tā eh, ļoti labprāt un, un, un, un, un eh, tā ar lielu interesi šajās šajās lietās piedalos arī vēl un, un ceru, ka mēs nonāksim pie labiem rezultātiem. Vai es kā baznīcas apmeklētājs arī esmu iesaistīts sabiedriskajās attiecībās? un kā tas izpaužās, ja es tur esmu iesaistīts. Katrā ziņā katrs cilvēks ir iesaistīts kaut vai ar to, ka viņš tur ir atnācis, un viņš ir tā kā tāda liecība. Ja nu tur ir kāds, kas vēro un skatās, kas tur pa cilvēkiem ir atnākuši, vai vispār ir kāds atnācis, ja mūsu dievnam būtu tukši, tad tā būtu viena ārkārtīgi bēdīga liecība pasaulē, ka dievnamos ir tikai mācītājs viens pats sludina tur mušām vai <laughs> un nav neviens, kas gribētu šo vēsti dzirdēt dzirdēt un kam tā vispār interesē. Tā kā katrs eh, cilvēks, kas ir ienācis dievnamā, ir liecība pasaulē par to, ka tur var kaut ko atrast. Kāpēc viņš te nācis? Viņš kaut ko noteikti meklē un kaut ko atrod, citādi jau viņš te nenāktu. Un tas varētu radīt atkal interesi. Arī viņam varbūt tā pajautāt un, un varbūt kādreiz ienākt un arī paklausīties. Es domāju, nu kaut vai šādā veidā arī ir katrs baznīcā nācējs ir iesaistīts šādā ziņā sabiedriskās attiecībās. Un es domāju arī, ka katrs draudzes loceklis, ja vajadzētu vajadzīgs arī ar vārdiem, bet lielākoties ar savu dzīvi liecina par Kristu un šo vēsti nes savā apkārtnē. Tādā veidā tās ir arī sabiedriskās attiecības, baznīcas un, un sabiedrības. Mēs esam tāda misionāra skola, kāpēc misionāriem ir svarīgi zināt par sabiedriskajām attiecībām? Nu, misionārs ir tāds, kurš grib sasniegt cilvēku, kurš nav baznīcā. Ja mēs apmierinātos tikai ar dievkalpojumu, tad mēs būtu tādi ļoti ērti kristieši, ka mēs aprūpējam tos, kas ir jau ceļu atraduši pie mums, kas ir atraduši pie Kristus, kas ir atraduši ceļu uz baznīcu. Bet tur jau ārpusē ir ļoti daudz cilvēku, kas iet bojā. Ārpusē ļoti daudz cilvēku, kam ir slāpes, bet tikai viņi īsti nesaprot, pēc kā viņiem slāpst. Un misionārs ir tas, kas tad iet un vēd šos cilvēkus atrod un parāda viņam, kur ir tā glābšana. Tāpēc arī viss šīs metodas ir svarīgi zināt. Protams, sirds deksme vajadzīga, ir, ir gara spēks vajadzīgs, tas viss ir vajadzīgs, ir Dieva vārds vajadzīgs. Ir. Bet ir ļoti labi, ka arī šīs metodas ir pazīstamas, ar kurām šos cilvēkus ārpusē var aizsniegt, ar kādām tehnikām viņus var uzrunāt darīt viņiem pieejamu Dieva vārdu, lai, lai viņi sadzird, ka tiešām Kristus viņus aicina pie sevis, lai viņi nāk un dzer, un lai viņi tiešām ir tās, ko Kristus saka, manas avis, manu balsi dzirdēs, tad viņi arī to sadzirdēs, paklausīs un nāks un tiks izglābti un tiks pievienoti tam ganāmajam pulkam, kur lielais gans ir mūsu pestītājs. Mēs pielūgsim Dievu. Visvarenais kungs, mīļais debes tēvs, mēs Tevi slavējam, mēs Tev pateicamies – ka Tu esi nolicis mūs kā Tavs instruments šeit virs zemes, ka Tu esi devis mums šo aicinājumu un uzdevumu darīt par Taviem mācekļiem tos, kas ir mums uz riņķi. Mēs pateicamies Dievs, ka Tu esi licis mūsu šīs zemes par Tavām rokām, Tavu muti, caur ko Tu gribi runāt, Tavām ausīm, caur ko Tu gribi uzklausīt. Mēs Tev lūdzam, Dievs, ka Tu dod mums īpašu gudrību no augšienes – ka mēs tiešām varam labi šo darbu darīt, ka mēs varam būt labi instrumenti tavās rokās, ka mēs varam nevis izraisīt pārpratumus, nevis izraisīt nepareizu izpratni par tevi apkārtējā sabiedrībā, bet ka caur mums tu, kungs, var kļūt pazīstams. Ka caur mums tie cilvēki, kas mums ir riņķī, var iepazīt tevi. Ka visa mūsu dzīve, mūsu vārdi, viss, kas mēs esam, tajā ir daudz tevis un maz mūsu pašu lai caur to var skanēt Tava liecība šajā pasaulē un tajā sabiedrībā, kurā mēs esam. Kungs, lai Tu vari iet plašumā un lai mēs varam iet mazumā. Kungs, lai tik tiešām Tavs vārds var augt, lai Tavu valstību var iet plašumā, un lai vēlna var un valstība var tikt sabojāta un nopostīta. Lai Tev vienam ir viss gods un visa slava. Tu mūžīgais Dievs, kas esi mūsu glābējs un kungs lai tev ir visa slava, pateicība un teikšana visos mūžu mūžos, un lai mums ir tavs spēks un tava gudrība darīt to darbu, ko tu mūs aicini, un lai visiem, kas mums tūmā, ir tā brīnišķīgā iespēja iepazīt tevi, tikt tevis uzrunātiem, un, ja vajag, arī caur mums. Āmen!